Ти що, любиш Василя Васильовича? Чомусь злякалася і зраділа Ірина. Дурепа ти, готовісінька дурепа, розсердилася Клава. Чи я вже можу когось любити? Я ж не така макоцвітна, як ти. Я кажу, що таких чоловіків тепер з свічкою не знайдеш. Яких? Ну, таких відданих, справедливих. А що всі інші не такі? сказала майже з викликом. Клава подивилася на неї замруженими очима. Він тобі обрид, впіймала його на поганих вчинках. Ірина зітхнула. Подумала, що могла б сказати щось і супроти Василя адже він і справді грубий, ще й мов би хизується тією грубістю перед усіма. Мовляв, ми от землі, ми тонкощів не знаємо. А чому, коли вже розуміє це, не відмовитися від деяких своїх звичок? Для чого дратувати інших отією своєю правдою? Вголос сказала інше. Мені від того не легше. і зайшлася в душі полум'ям, адже сказала неправду. Але все, що мало йти, нехай і проти неї, але на захист Сергія, будь-який захист, тепер здавалося їй правильним і корисним. Покайся перед собою, розірви все і живіть, залиш роботу. Я не можу, сказала Ірина. Боже мій, є вже всі ті люди. Живуть вільно, щасливо, я ж знаю, бачу. Невже не можна перемогти себе? Скажи, порадь, як? Якби було можна, ти б за тим законом і жила. Тобі з твоїм характером треба стати на одному, а то заробиш чахотку чиїй, обірвала, прикусила язика. Ірина сама доказала в думці, полізеш у петлю. Я вже давно вирішила, тільки не вистачало сили. Але знаю й те, що далі тягти не можна. В серці вигоріло все, наче там головешки. Клава однесла в шафу випросувану білизну, стала навпроти Ірини. На її губах блукала усмішка. Хочеш, я тебе вилікую одним махом. Як? Одіб'ю тебе Сергія. Пересплю з ним. Ірина подивилася на неї з жахом, з недовірою. А що ж тут такого? Ти ж тільки що пропонувала мені Василя Васильовича. Я не пропонувала. Не пропонувала. А в думках у тебе майнуло. От би добре було, якби Василь зійшовся з клавою. І сам утішився б, і для мене ніяких трагедій. Еге ж? Так то ж твій чоловік, а Ірша нічий, як кажуть, громадський. Ірина дивилася в одну точку і, мабуть, не чула її. Я розумію я мусила б пожертвувати своїм коханням задля добра іншого, для Василя. Але я не можу. Ну тоді зроби щасливими обох, примруживши очі, сказала Клава. Ти дуже жорстока і аморальна, Ірина підвелася. Ти справді заздриш мені, моїй чистій любові і навіть мукам моїм заздриш, бо сама не спроможна на любов. Клава зміряла її сповненим зневаги поглядом. З виляском розправила простирадло. «А вже ж, неспроможна. Мені б твої муки. Була б я на твоєму місці. То, може, теж закохалася в якогось бідного студента. Це ж так романтично. З жиру казишся. Ти подивися, як я можу закохатися, і повела рукою. Ірина простежила очима. Розхитаний стіл.